J'ai dit à plusieurs reprises qu'il y aurait euh, deux entités euh, au niveau professionnel la saison prochaine. Donc je le reconfirme. Je le reconfirme. Hitz hauekin baiestatu du beraz Manu Meren Aviron Baioneko presidenteak estela bateratzerik izanen Baiona eta Biarritzen artean helduden sasoinarentzat. Nigarrez, unkiturik agertu da prentsaren aitzinean eta jasan behar izan dituen irainak eta mehatxuak salatu ditu. Kazetariei leporatu dizkia azken eguneko kalapitak. Moi, jamais dit tout ce que vous avez de la presse non locale que ça avait été déposé au greffe, tout ça, c'est calamiteux d'écrire ça. C'est crapuleux d'écrire ça. Eta kalapita horiek kondutan izanik, egokiena iduritu Manu Mereni gainera, eztabaida guziak bertan ustea. Devant cette violence, pour protéger surtout ma famille, euh, mon entreprise et, aussi les salariés de l'aviron bayonnais auxquels euh, on a pensé en premier, bon, je pense qu'il vaut mieux même ces conversations-là les stopper pour qu'on euh, revienne à un peu plus de sérénité. Bukatzeko, Manu mehenek kazetariei eskatu die bakean usteko asteuntan, taldearen geroa trenkatuko duen partida baitute jokatzeko elduden larun batean.